legi pli rapide, multe pli rapide. Sed ciù ni vere besonas tion? Baldau ni povus gluti multe cento in da vorto i minute, cae tralegi dica in libro in dum celcai horoi. Tion promessas la tut nova entrepreno Spritz, lau vorte spruzzigi, el bostono en usono tutte nova tecnologio tutte secreta evoluigita de della firmao dum la lasta i tri iaroi celas spari al i la movon de la oculo i la linioi la linio i de testo ago chi shainas steli oc dec procento in de la tempo de legado la tradizia legat maniero ia estas ligita al linio i de testo cae al transigo de la oculoi el vorto al vorto. Laula esploristoi de Spritz, en ciu vorto la oculo sercias specifan literon, ciu optimume identigas la vorton. Ili assertas che nur post ciam la oculoi captas la identigan literon, la cerbo comenzas prilabori la signifon de la enfocusigita vorto. Seque la computila programo Spritz presentas vorton post vorto, cae tiu interchangiado sparas la movon de la oculoi cae capo. Por helpi en la identigo de la optimuma puncto de la vorto, La programo prezentas ĝin per ruĝa koloro. Vidu dextre en la supra bildo. Ĉar necesas presentado de maksimume dek tri literoj, oni povas presenti ilin sur la ecranetto ne nur de compufono, sed ec de computila braco orlogio. La entrepreno Spritz promessas che per tiu nova tecnologio oni povos pliponigi la averagian rapidezon de legado e la cutima i ducent vorto i minute al quincent e la comenzo, cai post spertigio ecce atingi rapidezon de mil vorto i minute. La tecnologio de Spritz estas la lasta, sed ne la sola, kiu okupiĝas pri rapida legado. Suppose che la metodo proponita de Spritz estu vere noviga, cae multe pli effettiva o la aliai, la demando qui unindas estigi ne estas quiom da vorto in ipovos cum premi en unu minuto delegado, sed Kial de ni entute tute besonas tion? Tute ne necesas taxi fanatike la penson de Carlo Marx por compreni che spritz esta saldona tre evidenta pruvo de capitalisma logico cae de la frenesa obseda necesso maximumigi productivezzon char kiel oni dresite citas, tempo estas mono. Tia necesso kiu plene regas ciun aspecton de la globa culturo, generas la sensazion che existas nenio suffice rapida, sam kiel nenio suffice bella au suffice riccia. Tial quie pli traditiae metodoi mal successas la technologio farigas la messio. Spritz proponas technologion por rapidega legado, cae assertas che oni povas tre rapide, compreneble, cutimizi al gi. Cae cio fine ocasos ciam gi dependigos nin, Ciu ni successos reveni al normala ritmo, cae giui legadon de proso, de articolo de giornalo, au de la esperanta retradio, chi al ne, sen daure havi la sensazion che ni malsparas tro da tempo, despli che la vivo estas tiom mallonga, ciu ne? compreneble spritz ne donas respondon al tiu demando, simple char tio tute ne gravas por gi. En tute rapidega legado estas al dona pruvo de matematigado, ci ampli altrudanta al nia vivo. Electronica i brazzeletto in ombras nia impulso batoi nia in pascioin, calorioin, cae et, fin fine, orgasmoin. Ciu homago, ago, el mangiado, gis sexumado, transigas al ciferoi. Tio estas alleblezzo compari cae rivali cun aliuloi. En mondo, en kiu productivezzo estas la plei supera celo, povas ocasi che tecnologioi kiel spritz cae similai successos dis la iaro du mil dec grandan parton de la homaro al legado de pli ol hoc vortoi minute. Sed ciom da tiui vortoi oni successos poste rememori? Ciom da tiui vortoi plesure cae emozie accompanos nin monatoin ca iaroin post ilia legado?